Десятое. Создайте правильное первое впечатление. When you go to visit a customer, когда вы едете на переговоры с клиентом, especially for the first time, особенно первый раз, think like they're a hot date. Подумайте, что это ваше первое свидание. Man, if you're preparing for a hot date, everything's gonna be perfect, isn't it? Если вы готовитесь к свиданию, вы сделаете из себя просто идеального человека, не так ли? You're gonna look over your appearance 10 times. Вы 10 раз осмотрите себя с ног до головы. You're gonna practice your first speech or your first words 10 times. Вы 10 раз будете репетировать свои первые слова. Most salespeople don't do this. Большинство продавцов этого не делают. They make a bad first impression. И они производят неправильное первое впечатление. And the customer immediately loses trust. И клиент перестает им доверять. Basically, we make first impressions in one of three ways. На самом деле, первое впечатление можно произвести тремя способами. Either by post. По почте. Here we're talking about email or regular mail. Здесь мы говорим об обычной почте или об электронной почте. The telephone call. Звонить по телефону. Or face to face. Или общаться лицом к лицу. Regardless of which one you're going to use in which situation независимо от того, какой из этих способов вы будете использовать и в какой ситуации, you need to think about what you're with that first вы должны помнить о том, какую информацию вы доносите этим первым контактом. I don't need to say anything about your appearance. Конечно, мне не нужно ничего говорить о вашем внешнем виде. It's got to be absolutely impeccable. Он должен быть просто безупречен. I will say this though. Я скажу вот что. Get there early. Вы должны приезжать заранее. So that even if you're late. Чтобы если даже вы опоздаете. You won't be. Вы не опоздаете к клиенту. When we're calling people. Когда мы звоним людям. Small suggestion. Маленькое предложение. Stand up. Звоните стоя. Let me explain why. Я поясню почему. When you're sitting down. Когда вы садитесь. Your voice will sound like this this. Ваш голос звучит расслабленно. Even if you try to put energy in your voice. Даже если вы пытаетесь вложить энергию в ваш It sounds like you're slouched over because you are. Все равно кажется, что вы расслабленно сидите, потому что так и есть. I learned a long time ago. Давным-давно я понял. If I'm standing up. Что если я встаю, when I'm making my calls, когда звоню клиенту, I project a lot more power, я доношу до него больше силы, a lot more energy, больше энергии and a lot more confidence. И больше уверенности. Concerning your post. Касательно ваших писем. Two major rules. Здесь два главных правила. One. Первое. Make it interesting. Сделайте свои письма интересными. And two. И второе. Make sure you tell the person what they need to do next. Убедитесь в том, что в письме содержится план следующих шагов. Don't go get an envelope. Не надо покупать конверт. Shove everything in your office in it. И засовывай туда все возможные рекламные материалы. Booklets. Буклеты. Catalogs. Каталоги. Business cards. Бизнес бизнес, визитки. All kinds of souvenirs. И всякие другие сувениры. And ship it off to your customer. И отправляйте это клиенту. They're never gonna look through it all. Они никогда не будут смотреть, что там. Same thing with email. То же самое с электронной почтой. Don't send an email with 17 attachments. Не надо посылать письмо с 17 приложениями. Make it short. Сделайте письмо коротким. Make it personal. Сделайте его личным. Make it simple. Сделайте его простым. Make sure you get their attention. Убедитесь в том, что вы привлекаете его внимание. And when they're done reading or done looking, it's got to tell him what to do next. И когда они закончили читать ваше письмо, они должны понять, что им делать дальше. Either you're gonna call him back, либо вы им перезвоните, you're gonna meet him at an exhibition or another type of meeting, либо вы встретитесь с ними на выставке или в другом месте. Another possibility, или еще одна возможность. I wouldn't suggest this. Я бы этого не предлагал. Is leave the responsibility for them to call you back. Но вы можете оставить ответственность за звонок на них. Not a very good idea. Это не очень хорошая идея. I've always got a rule with this. У меня с этим есть правило. When customer says they'll call me back. Когда клиент говорит мне, я вам перезвоню. I'll always say, well, great, no problem. Я всегда говорю, отлично, без проблем. However, но, you know, I could be out of the city. Вы знаете, меня может не быть в городе. Or in a meeting and my phone's turned off. Или я могу быть на встрече, у меня будет выключен телефон. If I don't hear from you, let's say by Tuesday. Если я ко вторнику не услышу вашего звонка. I'll call you. Можно я перезвоню вам? Is that okay? Вам подходит этот вариант? Every time they'll say yes. Каждый раз они говорят да. This keeps you in control. Вы получаете контроль над ситуацией. Because a lot of times people will just forget to call you back. Потому что в большинстве случаев люди просто забывают вам перезвонить. Very important. Это очень важно. That you control every aspect of the sales process. Вы должны контролировать каждый аспект процесса продажи. And make sure that first impression. Убедитесь в том, что ваше первое впечатление is as good as the one for the hot date. станет таким же, как на первом свидании.